Çünki məzhəbə bağlanmağın gərəkli olduğu deyildiyi zaman Bir çoxları bunu dində təfriqəçilik hesab edirlər və yaxud da ki, Quran və sünnə bizə yetər kimi şüarlarla bunun yanlış olduğunu isbat etməyə çalışırlar. Əslində, məzhəbin gərəksiz olduğunu və Quran sünnə bizə yetər, təqlidə gərək yoxdur kimi şüarlar təfriqəçiliyi daha da artıran amillərdir. Və deyərdim ki, bu düşüncə sahiblərindən daha çox təfriqəçiliyə düşmüş ikinci bir tayfaya rast gəlməyə çətindir. Və istisna olaraq yalnız təfriqəçiliyə xəvaricləri göstərmək olar. Onlar da həm qədim dönəmdə, həm də müasir dönəmdə başqaları qalsın bir yana, bir-birini təkfir eləyib sayı məlum olmayan firqələrə bölünmüşlər. Çünki əgər bir sıravi adam Quran və sünnəyə baş vurub oradan hökmlər çıxarmağa qalxsa, sayı hesabı bilinməyəcək qədər yollar və firqələr ortaya çıxacaq və müşahidə etdiyimiz kimi də çıxır və belə getsə çıxmağa da davam edəcək və təfriqəçilik daha da böyüyəcək. Və insanlar içində ən böyük problemlərdən biri də odur ki, hazırda sıravi müsəlmanlar, üstəlik özlərini elmə mənsub edən bir çoxları dəlilin yalnız onun anladığı kimi anlaşılmalı olduğunu düşünürlər. Bunun nəticəsində də bir çox fəsadlar ortaya çıxır. Çünki bu cür düşünən insan dəlillərə digər bir yanaşma gördükdə bunu ya zəif, ya mərcuh, ya batil, ya bidət görüş hesab edir, ya da təəssübkeşlik və s. düşüncələrə qapanır. Və bu da gerçəyi doğru fəhm etməməyi nəticəsində ortaya gələn bir təzahürdür. Bu səbəbdən məsələyə az da olsa aydınlıq gətirmək zərurəti yaranır. Yəni, fəqihlər arasında olan ixtilafların ortaya gəlməsi hər bir firqənin öz görüşü ilə fərəhlənməsi səbəbi ilədir, yoxsa Bu müştəhidlərin yanaşmaları və onların üsullarından doğan bir şeydir. Yoxsa hansısa başqa bir səbəb var. Bilmək lazımdır ki, əslində məzhəblər Allahın Qurani kərimdə qadağan etdiyi firqələr məfhumuna daxil deyil. İnsanlar bu məsələni yanlış anlayıblar. Təbii ki, əgər məzhəbə mənsub olan şəxs öz məzhəbindən başqa, başqasını bəyənməyib, digərini batil üzərə olmaqda ittiham etsə və təəssübkeşliyə düşsə, bu zaman onun təfriqəçilikdən bir payı var deyə bilərik. Ancaq məzhəblər özü özlüyündə nasları fəhm etməyə və bu naslar arasında olan bağlılığı ortaya gətirməyə yönəlmiş fikri mədrəsələrdir. Və nəticədə həmin məzhəblərin kökü də səhabələrin görüşlərinə qayıdır və onlardan əsas götürür. Və ümumiyyətlə müctəhidlər arasında olan ixtilafın və dəlillərə müxtəlif yanaşmaların nəyin nəticəsində ortaya gəldiyini anlamaq üçün üsulu bir mövzuya ötəri də olsa nəzər yetirmək lazımdır. Bu da, yəni bu mövzu da ləfsi dəlalətlər ilə əlaqəli olan bir əlaqəli olan bir məsələdir. Ləfsi dəlalətlər. Və bizim şəriətimizdə məntiq vasitəsilə hüccət olaraq gətirilən hər hansı bir dəlil üç haldan kənar çıxmır. Məntiq vasitəsilə deyildiyi zaman, yəni ləfsin dəlaləti üç haldan kənara çıxmır. Bu ləfsi dəlalətlər də nas, zahir və mücməldir. Nas, zahir və mücməl. İstənilən ayə və hədis dəlil olaraq gətirildiyi zaman bu üç haldan kənara çıxmır. Çünki şəriətdə olan dəlillərdən elələri var ki, ona ehtimal daxil olur, eləsi də var ki, ona heç bir ehtimal daxil olmur. Əgər ona ehtimallar daxil olursa, bu zaman iki haldan biri olur. Ya ehtimallar bərabər səviyyəli olur, ya da ehtimallardan biri digərindən daha üstün olur. Və məsələyə biraz təfsilatla açıqlama gətirir. Bunlardan birincisi nas adlanır. Nas. O dəlildir ki, ona heç bir ehtimal daxil olmur. Yəni üsulçular qatında ona nas deyilir. Və ona tərif verərkən deyirlər ki, "Mə la yahtamilu illə ma'nan vahidə" və yaxud da ki, "Mə la yahtamilu illə ihtimalan vahidə." Yəni, yalnız bir ehtimal daşıyan dəlildir və yaxud da yalnız bir ehtimalı olan dəlillə deyirlər. Yal yalnız bir mənanı daşıyan dəlildir. Misal üçün, Uca Allah buyurur, Quran-ı kərimdə buyurur ki, Əz-zəniyyətu vəz-zəni fəclidu kullə vahidin minhumə miətə cəldə. Zinakar qadının və zinakar kişinin hər birinə 100 çubuq vurun. Və həmin ayədə gələn 100 çubuq sayına hər hansı bir ehtimal daxil ola bilməz. Yəni burada 90 yaxud 50 çubuq ehtimalı ola bilməz. Burada Allah Taala açıq şəkildə çubuq sayının 100 olduğunu bəyan edir. Və yaxud da ki Allah Taala başqa digər bir ayətdə Əl-Bəqərə surəsinə gələn Həcc və Ümrə ayəsində buyurur ki: "Fəmən lem yecid fəsiyamu thalathati ayyamin fil həcc və səb'atin izə rəcə'tum tilka 'aşratun kamilah." onu tapa bilməyən 3 gün həcdə, 7 gün isə qaydandan sonra oruç tutsun. Bu da tam bir 10 gündür. Və orada 7 yaxud 8 gün olması, yaxud 5 gün olması ehtimalı yoxdur. Çünki ayədə 10 gün açıq şəkildə qeyd olunur və ora heç bir başqa ehtimal daxil ola bilməz. Nas üçün digər bir dəlil Uca Allah buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil cum'ati" Fəs'əv ilə zikrilləhi və zərul beyə. Ey iman gətirənlər! Cümə günündə namaz üçün nida edildiyi zaman Allahı zikr etməyi tələsin və alışverişi buraxın. Və bu ayədə gələn cümə günü sözünü bu ayədə gələn cümə sözünü götürüb qəsd olunan mənanın şənbə günü yaxud çərşənbə günü olduğunu demək mümkün deyil. Çünki bu nas olan, yəni açıq ifadə ilə heç bir başqa ehtimal daşınmayan, daşınmayan sözdür. Və bu səbəbdən nas dediyimiz bu dəlili təvil etmək haramdır, icazəli deyil. Nas olan dəlaləti kimsə təvil etməyə qalxsa, onun təvili rədd ediləcək. Və buna da şəriətimizdə dediyim kimi nas deyilir. Yalnız bir mənanı ehtimal edən dəlil. Fəqihlərin nas olan dəlildə ixtilaf etmələri, yaxud nas olan dəlillərdə iştihad etmələri əsla icazəli deyil. Çünki onun dəlaləti qətidir və ona əməl etmək vacibdir. Onu yalnız nəsx baş verərsə, yəni hökmün nəsx edilməsi baş verərsə, bu zaman onu tərk etmək icazəli olur. Və bəlli olur ki, fəqihlərin ictihadları və baş vermiş ixtilaflar yalnız yerdə qalan digər iki qismə yönəlir. Bunlar da zahir və mücməl olandır. Və dediyim kimi, nas yalnız bir mənanı ehtimal etdiyi üçün o ixtilaf mövzusu ola bilməz yerdə qalır zahir və mücməl. Bu səbəbdən məzhəblərdə baş vermiş fikri ixtilaflar bu iki qismdən kənara çıxmır. İlk olaraq zahir olanı nəzər yetirək. Zahir olan dəlilə nəzər yetirək. Zahir bir neçə ehtimal daşıyan dəlildir. Ancaq bu ehtimallardan biri digərindən daha üstündür. Ehtimallardan biri digərindən daha üstündür. Yəni burada ehtimallar bərabər şəkildə olmur. Biri digərindən ehtimallardan biri digərindən daha üstün olur. Buna da e, bu dəlalətə zahir deyilir. Bu qismə nümunə olaraq ilm əhli arasında Əl-Məidə surəsinin 6-cı ayəsinə gələn lə məsdum kəlməsini göstərmək olar. Uca Allah həmin ayədə buyurur ki: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا Buyurur ki, əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlara toxunmusunuzsa, su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin. Və bu ayədə gələn ləməstum kəlməsi fəqihlər arasında ixtilafa səbəb olub. Yəni, bu kəlmə ətrafında fəqihlər bir neçə görüş irəli sürmüşlər və bunun nəticəsində qadına toxunmağın dəstəmazı pozub-pozmaması məsələsində bir neçə görüş ortaya gəlmişdi. Və ərəb dilində ləməstum feili muləməsə məslərindən götürülüb. Ərəb dilində muləməsə sözü toxunmaqdır. Yəni, bir insanın digər insanın dərisinə toxunmasıdır. Bu onun ərəb dilində olan əsli və həqiqi mənasıdır. Və həmin kəlmədə zahir olan, zahir olan, yəni üstün olan ehtimal da məhz budur. Yəni dərinin dəriyə toxunuşudur. Diqqət etin. Ha belə la məstum sözünün digər bir ehtimalı da var. Bu da cinsi əlaqədir. Yəni cimadır. Bu isə mərcuh olan ehtimaldır. Çünki dediyim kimi müləməsənin əsli və həqiqi mənası cinsi əlaqəyə deyil, cinsi əlaqəyə deyil, toxunuşa deyilir. Lakin ərəblər müləməsə sözünün məcazi yöndən cinsi əlaqəyə nisbət edirlər. Yəni, bəzən kinayili şəkildə cinsi əlaqəyə müləməsə deyirlər. Və bəlli olur ki, müləməsə kəlməsinin iki mənası var. Biri üstün mənası, digəri isə mərcuh, yəni ondan daha zəif olan mənasıdır. Bu halda alimlərdən biri ayənin əsli və həqiqi mənasını götürüb Burada qəsd edilənin toxunuş olduğunu dediyi zaman onun yalnız ayənin zahirini götürməsi kifayət edir. Çünki deyildiyi kimi sözlərdə əsl olan onun məcazi yox, həqiqi olmasıdır. Bu ayədə isə müləməsənin həqiqəti toxunuşdur. Və bu zaman ayədə toxunuşla cinsi əlaqənin qəsd edildiyini deyən alimlərin ayəni zahirindən çıxaran, bu ayəti zahirindən çıxaran digər kənar olan bir dəlil gətirmələri lazım olur. Yəni onlara bu ayəni zahirindən çıxarmaq üçün başqa bir dəlil gətirmələri lazımdır. Və alimlər arasında olan bu ixtilafa nəzər yetirək ki, bir qədər məsələ aydınlaşsın. İmam Şafi rahimehullah təala ayənin zahirini götürüb "Əvlə məstumun nisə" sözlərinə əsasən bir kişinin qadının birbaşa dərisinə toxunacağı zaman dəstəmazının pozulacağını demişdi. Yəni Şafiilərə görə həmin ayə zahiri üzərə qalmışdı və onlar toxunmanı mütləq olaraq, yəni istər şəhvətlə olsun, istərsə də şəhvətsiz dəstəmazı pozacağını demişlər. Bu Şafiilərin görüşüdür. Hənəfilər isə bu ayəni təvil edib demişlər ki, burada dərinin dəriyə toxunuşu qəsd olunmur. Burada qəsd olunan cinsi əlaqədir. Buna dair də Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm gələn bir neçə hədisi dəlil gətirmişlər. Misal üçün, hədislərdən birində Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Fəqaddu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm leylətən minəl firaş. فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان Buyurur ki, gecələrin birində Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləm yatağında olmadığını gördüm. Onu əlimlə axtarmağa başladım və əlim onun qədəmlərinin iç tərəfinə toxundu. O isə həmin ərəfədə səcdədə idi. Hər iki ayağını dikəltmişdi. Və toxunmağın dəstəmazı pozmadığını deyənlər bu rəvayəti dəlil gətirib demişlər ki, Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm o namazda ikən toxunmuşdu. Həmçinin Ayşənin rəvayət etdiyi digər bir hədisi dəlil gətirmişlər. Ayşə radiyallahu teala anhə həmin hədisdə buyurur ki, kuntu enamu beyne yedey Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve riclaya fi kıbletihi fe izâ secede gamezeni fe kabattu ricleyye fe Buyurur ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem önünde yatırdım ve ayaklarım kıbleye ter taraf olurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem səcdə edərkən barmağı ilə mənim bədənimə basırdı və mən də ayaqlarımı yığırdım. Qiyama qalxdıqda yenə ayaqlarımı uzadırdım. Bu hədis bu hədisi də toxunmağın dəstəmazı pozmadığına dəlil gətirmişlər və həmçinin bir sıra əqli dəlillər qeyd etmişlər. Bəlli olur ki, bəzi fəqihlər Quranda gələn ayəni hədislə təvil etmişlər. Yəni ayədə gələn müləməsə sözünü qeyd etdikləri hədislərə əsasən toxunuşa deyil, cinsi əlaqəyə həml etmişlər. Yəni, varid olan hədislər səbəbi ilə ayəni təvil etmişlər. Və bu halda həmin alimlər nə etmiş olurlar? Onlar ayəni təvil edib, hədislərin zahirini götürmüş olurlar. Bu alimlər dəlilin birində zahiri üzərə əməl edir, digər dəlil isə təvil edirlər. Yəni, bir dəlili zahiri üzərə götürürlər, digər hədisi və digər dəlili isə təvil edirlər. Ona görə bu məsələdə hənəflər ayəni təvil edir, hədisləri isə zahiri üzərə saxlayırlar. Şafilər isə bu haqda gələn hədisləri təvil edirlər, yəni toxunma barədə gələn hədisləri təvil edirlər, ayəni isə zahiri üzərə buraxırlar. Şafilər ayənin zahirini götürmüşlər dediyimiz kimi. Yəni Şafilər ayəni ayəni zahiri üzərə saxlamışlar. Toxunuş barədə gələn hədisləri ilə hədisləri isə təvil edib orada gələn toxunuşun birbaşa dəriyə olmadığını və sadəcə paltarın üstündən və bu kimi şeylərin üzərindən toxunuş olduğunu deyib hədisləri buna həml etmişlər. Yəni demişlər ki, orada dərinin dəriyə toxunuşundan söhbət getmir. Orada ə, e, birbaşa toxunuşdan söhbət getmir. Paltarın üzərindən olan toxunuşdan söhbət gedir. Yəni hədisləri Şafii alimləri hədisləri bu cür təvil etmişlər. Hənəfilər isə ayəni təvil edib hədisləri zahiri üzərə buraxmışlar. Şafiilər də dediyim kimi ayəni zahiri üzərə buraxıb hədisləri təvil etmişlər. Yəni onun zahiri üzərə olma olmadığını demişlər. O hədislərin zahiri üzərə olmadığını demişlər. Həmbəli imamları isə həm ayəni, həm də hədisləri toxunmağa həml etmişlər. Demişlər ki, həm ayələrdə, həm ayədə, həm hədislərdə bəli, söhbət toxunuşdan gedir ayədə. Lakin onlar ayəni şəhvətlə toxunuşa, hədisləri isə şəhvətsiz toxunuşa həml etmişlər. Yəni demişlər ki, ayədə müləməsə deyildiyi zaman toxunuş qəsd edilir. Lakin ayədə şəhvətlə toxunuşdan söhbət gedir. Hədislərdə gələn toxunuşun dəstəmazı pozmaması isə orada olan toxunuşun şəhvətsiz olmasına görədir. Və maliklər də həmbəllərin sözlərinə yaxın bir söz demişlər. Və bir sözlə, bu alimlərdən hər biri dəlillə danışmışlar. Bu təfsilatı yerdə qalan digər bütün fikri iştihadlara da şamil etmək mümkündür. Bəlli olur ki, zahir adlanan dəlalət hər hansı bir qərinə olarsa, üstün olan ehtimalı onda olan daha zəif ehtimala daşıyır. Və artıq həmin zahir çevrilib olur muəvvəl. Yəni biz zahiri hansı bir nasın zahirini təvil etsək, zahir olan bir nas, ə, e, zahir olan bir dəlili təvil etsək, o də, o dəlil artıq muəvvəl yaxud da onu üsulçular zahirun li qeyrihi adlandırırlar. Ona ya muəvvəl yaxud da ki zahirun li qeyrihi deyilir. Yəni başqa bir dəlil səbəbi ilə onun zahiri dəyişir. Bir sözlə zahiri təvil etməyə dəlalət edəcək bir dəlil olsa, zahiri təvil edib onu racih deyil, mərcuh olan mənaya yönəltmək mümkündür. Buna da artıq muavvəl deyiləcək, yəni təvil olunmuş dəlil. Ancaq bilmək lazımdır ki, bir alimin iştihadı nəticəsində təvil edilmiş hər hansı bir dəlilin zahiri heç də digər alimin qatında sabit olması gərəkli deyil. Bunu da Əl-Məidə surəsinə gələn ayənin açıqlamasına dair alimlərin sözlərini misal gətirdim. Həmçin zahir olan dəlalətə digər bir misal. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə ətəytumul qaita fələ təstəqbilul qiblətə və lə təstədbiruhə bi bəvlin və lə qaitin və ləkin şərriqu əv qərribu. Buyurur ki, ayaq yoluna gələrkən kiçik yaxud böyük ayaq yoluna çıxacağınız zaman qibləyə tərəf üst tutmayın və arxanızı ona tərəf çevirməyin lakin şərqə və ya qərbə çevrilin. Bu hədisin zahiri mütləq olaraq ayaq yolunda üzü yaxud arxası qibləyə olmağın qadağan edilməsini ifadə edir. Hədisin zahiri bu əməlin haramlığını ifadə edir. Və cümhur alimləri bu hədisin zahirini digər hədislərlə və İbn Ömərin radiyallahu anhu sözü ilə təvil edib ayaq yolunda üzü yaxud arxası qibləyə olmağın yalnız açıqlıq, yaxud səhralıqda haram olduğunu demişlər. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm zövcəsi Həfsənin evində ayaq yoluna çıxdıqda üzü Şama tərəf, arxası isə Kəbəyə tərəf hacətini yerinə yetirdi. Və cümhur alimləri demişlər ki, insanla qiblə arasında bir sipər, yaxud bir divar olarsa, bu zaman üzü yaxud arxası qibləyə tərəf hacəti yerinə yetirmək icazəlidir. Bir sıra alimlər isə məsələn Hənəfi alimləri birinci qeyd etdiyimiz hədisi zahiri üzərinə buraxmışlar və Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm gələn digər hədisləri təvil edib bunun xüsusi olaraq Allah Rasuluna aid olduğunu demişlər. Və şübhəsiz ki, imamlar müxtəlif ehtimallar daşıyan dəlillərə öz üsullarına uyğun yanaşmışlar və nəticədə bir ayədən yaxud bir hədisdən fərqli iştihatlar ortaya qoyulmuşdur. İndi bu məzhəblərdən heç birinə tabi olmayıb, racih görüş iddiasında olan avam birisi, yaxud hətta elm tələbəsi. Alimlərin bu iştihadları arasında hansı görüşün səhih, hansının zəif olduğunu yenə də hansısa alimin ona səhih yaxud zəif hökmü verməsindən ötürü deyəcək. Nəticədə insan təqlid dairəsindən çıxa bilmir. Çünki bu iştihadlardan hansının səhih yaxud hansının zəif olduğunu iddia etmək, yaxud tərcih aparmaq özü bir iştihaddır. Bu özü bir ictihaddır. Bu halda həmin insan ictihad əhliyyətinə yələndiyini iddia etmiş olacaq. Müxtəlif ehtimallar daşıyan digər qism isə mücməl dəlalətdir. Ona mücməl dəlalət deyilir, üçüncü. Mücməl isə bir ehtimaldan daha çox ehtimal daşıyan dəlildir. Ancaq bu ehtimallar bərabər səviyyədə gəlir. Yəni, zahirdən fərqli olaraq mücməl dəlalətin ehtimalları bərabərdir. Zahirdə dedik ki, orada ehtimallardan biri digərindən daha üstün olur. Amma mücməldə ehtimallar bərabər səviyyədə gəlir. Yəni, bir ehtimal digərindən daha üstün deyil. Mücməlin hökmü isə odur ki, qəsd olunan mənanı bəyan edən kənar bir dəlil ortaya çıxmayınca, mücməldə gələn ehtimallardan hər hansı birinə əməl etmək icazəli deyil. Ancaq buna rəğmən fəqihlər qatında məsələyə son qoyan qəti qərinələr belə fərqli qəbul edilir. Bu qərinələr fərqli qəbul edilir. Çünki dəlilin mücməl olmasının bir neçə səbəbi var. Mücməl üçün misal üçün bir dəlil gətirim. Uca Allah Taala buyurur: "Vel mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Boşanmış qadınlar quru adlanan 3 təyin edilmiş müddəti gözləməlidirlər. Ayədə keçən quru sözü Qur'un sözünün cəmidir. Qur söz Qur'un sözü ərəb dilində iki mənada istifadə edilir. Birinci mənası heyzdir, ikinci mənası isə heyzdən təmizlənməsidir. Yəni heyzdən təm heyzdən təmizlənmədir. Yəni hər iki məna bu kəlmənin həqiqi mənalarıdır. Əsli və həqiqi mənalarıdır. Belə naslar gələcəyi zaman tərəflərdən birini üstün edəcək qərinənin olması labid olur. Bu yolla şəriətin həmin kəlmə ilə nəyin qəsd olduğu, nəyin qəsd olunduğu bəlli olur. Lakin həmin qərinə qəti olmur. Yəni bu qərinə qəti olmur. Yəni bu qərinə gələcəyi zaman məsələyə son qoyulmur. Çünki fəqihlər bu qərinələrdə fərqli yanaşmalara sahib olurlar. Məsələn, Həmbəli imamları qur sözünün heyz olduğunu demişlər. Onlar Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm gələn hədsi dəlil gətirmişlər. Hədisdə Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm Fatimətü bintu Əbi Hubeyşə buyurur ki, Də'i salətə əyyəmə əqraiki Heyz günlərində namazları dayandır. Yəni, həmbəllər demişlər ki, bu, hədis, bu hədisə əsasən ayədə qur'un sözündə məqsədin heyz olması bəlli olur. Yəni, bu hədisdən onlar e, qur sözünü heyz mənasında olduğunu istinbat etmişlər. Həmçə hənəfilər bu və digər dəlillərə əsaslanaraq hənbəllər kimi qur'un kəlməsini bu kəlmənin heyz mənasında olduğunu demişlər. İmam Şafi və İmam Malik isə quru kəlməsi ilə heyzdən təmizlənmənin qəsd edildiyini demişlər. Onlar da dedikləri sözlərinə müxtəlif nəqli və əqli dəlillər gətirmişlər. Nəticədə bütün bu görüşlər fəqihlərin ictihadları və məsələlərə baxışları üzərində qurulan sözlərdir. Və buna görə insan öz məzhəbi ilə danışdığı zaman nəticədə dəlili götürür. Yəni, imamın sözünü yox, dəlili önə çəkir. Məgər, məsələn, İmam Əhməd bir məsələyə dəlil gətirdikdə, o tövratdan, sənsə Qurandan dəlil gətirirsən, deyirsən ki, alimin başını burax, Quran və sünnə yönəl. Əslində, bu sözləri deyən insanlar dedikləri sözlərin fərqinə varmırlar. Məsələn, həmbəli məzhəbi üzərə olan bir şəxs şəhvətlə qadına toxunmağın dəstəmazı pozduğunu dediyi zaman dəlil üzərə bunu deyir, yoxsa dəlilsiz danışır? Yaxud da ki, hənəfi olan birisi qadına istər şəhvətlə, istərsə də şəhvətsiz toxunuşun dəstəmazı pozmadığını dediyi zaman dəlillə danışır, yoxsa dəlilsiz? Təbii ki, dəlillə danışır. Həmçinin şafi olan birisi toxunuşun dəstəmazı pozduğunu dediyi zaman məgər o da dəlilsizmi danışır? Bəlli məsələdir ki, hər biri dəlillə danışır. Bütün bu alimlər dəlil üzərə danışmışlar. Buna görə bir adam sənə müxalif olduqda onun üzünə qayıdıb Şafiyə, yaxud Əhmədə, yaxud filan kəsə yox, dəllə tabi ol dedik, desən, əslində e, bu sözün yanlış olacaq. Dediyim bu söz yanlış olacaq. Misal üçün, birisi İmam Əhmədin hər hansı bir məsələ iştihadını götürəcəyi zaman dəlili götürmüş olmur, yaxud Hənəfi öz imamının ictihadına söykəndiyi zaman dəlili götürmür, yaxud da dəlili hər bir sözdən yüksək tutmur. Şübhəsiz ki, İmam Əhmədin və ya Abu Hənifənin, İmam Məlikin, yaxud Şafinin ictihadını götürən şəxs dəlilə tabi olmuş olur. Anlamaq lazımdır ki, beləsi dəlili deyil, sənin dəlilə baxışını, yaxud sənin dəlili fəhm etməyini tərk edir. Əslində bu dəlili tərk etmək deyil, deyil, sənin dəlili anlamağını tərk etməsidir. O demək deyil ki, sənin dediyin yaxud anladığın şeylərdən savayı olan bütün görüşlər səhvdir. Və güya sən dəlillə, başqaları isə dəlilsiz danışır. Yaxud sən Quran və sünnəyə, digərləri isə Tövrat və nə bilim Avestaya tabi olur. Bu halda onu göstərir ki, Allahın dini və şəriət elmləri barədə bilgisiz olan insanların fikir bildirmələri fəsadın daha da artmasına səbəb olur və cahil insanların Allahın dinində elmsiz şəkildə nəfsi istəklərinə uyğun danışmalarına səbəb olur və bu əzəmətli dinə cahilləri musallat etməyə zəmin yaradır. Deyəcəklərim bu qədər. Allah bizi eşidib ən gözəl olana tabe olan qullarından etsin. Vallahul muvaffiq vel hadi ilə səva'is səbil. Velhamdülillahi rabbil alamin.